ni kauli yake rahimahullahu ta'ala وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من هي من جماع الدين تأليف القلوب سمنا مفهمه kuwa katika misingi adhimu ambayo msingi muhimu katika dini bali imekusanya hii dini ni kule kuzifanya nyoyo zikakaribiana nyoyo za waislamu zikakaribiana na kupendana وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين كذلك ننرى الإسلام قوموجا ونمسنج عظيم سام نكتنجنيا na kusuluhisha yaliyoko baina ya waislamu فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الله سبحانه وتعالى سيقول بس مشيني الله نسلوهشيني مامبو بين ينو ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كذلك الله سبحانه وتعالى سيما nashikamaneni kwa kamba ya Allah nyote wala msikhtalifiane ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وكذلك الله سبحانه وتعالى سيما ولم سيوك موالي وليفرقيانا مختلفيانا baada ya kuwafikia ubainifu ulio لي na عذاب ndio watakaokuwa وامثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف نمفان نصوص كما يزي يعني نصوص القرآن نينجي كتك kuamrisha watu kuwa jamaa moja na kupendana na kukataza jambo la kukhtalifiana na furqa kufarikiana قال واهل هذا الاصل هم اهل الجماعه na watu wa msingi huu ni watu wa jamaa ahlu sunnati wal jamaa wao ndio wenye kuumiliki msingi huu ndio wenye kuufuata msingi huu كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة kama vile wale waliotoka nje ya ahli sunnati wal jamaa wao ndio watu waliofarikiana na ndugu zao nataka nieleweke vizuri hapa siku hizi katika mshtama wetu hapa ukiwakataza watu bid'a ukiwaamrisha sunna ukikataza shirk ukiamrisha tauhid mwambie wewe umeleta nini unaleta furqa la la hii ndiyo asli ya dini hii ndiyo dini wewe ambaye hutaki kuwa na hawa wewe ndio umefanya nini umeleta furqa umeelewa sio na usije ukakorogo ukaambiwa sasa mambo gani kwa sababu ya maulidi tu wa'tasimu bihabla wa'tasimu bihablillah ya hablullah nini kwa umoja ni uwe umoja katika haki si katika batili na haimaanishi waislamu kuwa kitu kimoja kuwa watu wanyamaziane kwa ile batili wanaoifanya wenzao wala si maana yake bali huo ni umoja wa mayahudi Allah subhanahu wa ta'ala sema tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika biannahum qaumun la yaqilun ukiwaona utaona ni kitu kimoja lakini nyoyo zao ziko mbali mbali kabisa kwa wale waliozua bid'a katika dini wale ndio waliojitoa wale ndio ahlul furqa ahlul bid'ati wao ndio wetu ahlul furqa lakini leo mizani zimegeuzwa ahlus sunna ndio waambiwa hawa ndio wanaoleta furqa baina ya watu <laughs> wallahi sijui mizani gani za kupima mizani za dhulma kabisa na ukiangalia makini utakuta kuwa hivi ndivyo ilivyokuwa hata wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja na haki na tauhid akawalingania makureish katika tauhid wakasema inna muhammadan jaa wa farraqa bainana aliyekuja hapa muhammad alikuja akaleta furqa baina yetu utafikiria wakati wa jahiliya walikuwa kitu kimoja waarabu lini walikuwa kitu kimoja bali walikuwa hawana kiongozi waarabu walikuwa ni watu waishi katika hali duni kabisa kabla ya kutumilizwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja na dini hii kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ikawa sababu ya kuwakusanya kuwa kitu kimoja wa arabu lakini kabla ya hapo hakuwa kitu kimoja hakuna kabila ilikuwa yakubali kuwa chini ya kabila nyingine kila mmoja ana njia zake na hakuna mmoja aweza kumwambia kuwa wewe uko chini ya fulani walikuwa hakubali jambo kama bali katika mashairi ya jahilia Zuhair ibn Abi Sulma ana maneno mashuhuri yajulikana ومن لم يضد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم ni mmoja katika mawili ima uwe dhalim au madhulum ikiwa huku dhulumu wewe basi utadhulumiwa wewe hivi ndivyo walivyokuwa wakiishi wakati wa jahilia amekuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawalingania katika Uislamu wakasema huyu amekuja kuleta furqa sisi tulikuwa kitu kimoja yeye ndiye aliyetofautisha baina yetu lakini naam alikuja kufarikisha baina ya haki na batil akaiweka haki wazi akaiweka batil wazi تبارك الذي نزل الفرقان هي قرآن imeitwa furqan kwa sababu ya pambanua baina ya haki na batil na msidanganywe kuna mtu yafanya dawa ambaye hana jambo analolisimamia kwa hivyo ukiangalia utakuta kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja kuwalingania watu katika Uislamu hizi ndiyo tuhuma alizopewa na kama tulivyotaja utafikiria kabla ya hapo walikuwa kitu kimoja na kweli walikuwa si kitu kimoja uongo tu na leo hayo hayo tuyaona mambo ya kijahilia hivi kama we uliishi miaka ya tisaini kama uliishi miaka ya tisaini ilikuwa ikifanywa sana mijadala baina ya watu wa maulidi na wanaojiita watu wa sunna kama mkumbuka kisha kila siku mjadala ikiishia na nini ikiishia na bakora mara ngapi mimi nakumbuka mara ngapi watu wafanye mjadala kisha ishia watu wapigana bakora na kuna watu mimi nilikuwa nawajua walikuwa wenzetu tuko na wao wasema raha kweli lizegere bwana napenda mimi lifujo yani mtu yuwaja kwenye mjadala amebeba bakora atakazuke vita apigane na mwenzake hawa mnaoona ati alafu ilivyokuja dawa ya sunna ya kikweli sasa wacha ile ilikuwa bandia wajifanye watu wa sunna kumbe khawarij sasa walipokuja watu wa sunna sema wana watafautisha bwana hii mko na bakora bwana afadhali sisi tuwaambie hii sasa makosa sasa wewe mwambie mwenzako hii ni batil na kumpiga apiga kazi gani kwa nini umpige lakini wafikia mtu mpaka kumpiga mwenzake bakora damu ya mwagwa ndani ya msikiti niwahi kueleza hapa kisa kilichotokea Malindi Malindi hii Malindi mnayojua hii mji wa Madini pale kuna msikiti watu walipigana kwa sababu ya imamu kudhihirisha au kusoma kwa siri bismillah katika swala na waulizeni watu wa Malindi kama haya maneno hayakutokea kwao waulizeni watawaambieni eti imamu asipoleta bismillah wale ambao wasema bismillah lazima usome kwa sauti hawaswali nyuma yake kwa hiyo wasubiri imamu akimaliza waenda nyuma kule wakimuswala waswali swali yani kama ile swala ya wale ilikuwa nini ni batila na hawa wengine pia hawataki wale wenye kusoma bismillah kwa sababu ya jamaa hii ni masala fiqhiyya mukhtalafun fihi baina ulama ulama wa ahlus wakhtalifiana na hili suala liko wazi alhamdulillah ilipokuja da'wa ya ahlus ikawaelimisha watu kujua ah kumbe hata katika sisi hapa tulokaa vijana ambao tumekubali kufuata sunna kwa mfano mmoja akakinai kwa kauli kuwa mimi nasoma kwa, kwa sauti bismillah asome nani atamkataza si hiyo kauli ona ina nguvu una dalili zako fuata wala si suala la kusema kuwa mtu apigwe bakora kwa sababu ya bismillah kwa sauti ama kutosoma kwa sauti nani alisema maneno jamaa wakapiga na bakora wale wa bismillah yasiri waliswali kumbe siku hiyo washapanga vijana kila mmoja ambeba bakora ameitia kanzuni huko ndani naomba ni kweli watu wakaswali wakimaliza swala wale jamaa zetu kule nyuma ndo wakimu swala Allahu wakawachwa wakimu Allahu akbar Allah la ilaha illa Allahu akbar ha kwani magharibi liswaliwa hapo alianziwa imamu imamu yenda mbio wale wa nyuma sasa maamuma bakora kila mmoja ameekiwa kijana si ati wapigwa pale msikiti wafuatwa paka kwako pigwa bakora za maungu wewe huko toka mbio mwisho utaila mlangoni kwako watu walipigana misikitini ikaja da'wa hii ya rahma ikawafundisha watu dini alhamdulillah nionyeshe mahali gani salafiyin ati wamekwenda mahali wakaleta fujo wakapigana nionyesheni mahali pamoja tu wamekwenda mahali wakaanza kupigana wakapiga bakora nionyesheni mahali pamoja tu wala hutolipata inshallah pale msikitini mtu yosomesha akaambiwa hatutaki tena usomesha ondoka hapa basi bwana basi bwana kama mtaki basi billati hiya ahsan ndo zako waachie msikiti wao wenyewe wala hutaona wakivamia msikiti wa watu kileta kelele na fitna hata na mmoja akifanya hivyo kwa mfano wenzake watamweka chini wewe usituletee balaa hapa katika hii safu yetu ya imma unyoke ya imma utafuata njia yako uwe si katika sisi hatutaki watu wa fitna kwa hili suala la kuwanyoshea ahlusunna vidole kuwa hawa ndio sababu ya furqa si kweli bali ndani yake kuna kuwadhulumu ahli sunna si wa kweli katika madai yao kama hayo kwa hiyo Sheikh ulislam rahimahullah akataja kuwa hizi nusus ambazo zinaamrisha watu kuwa kitu kimoja na kukataza furqa wale wenye msingi huu na wenye kuufuata ni ahlus sunna ahlus sunnati wal jamaa kama vile wale wanaotoka nje ya msingi huu ni ahlul furqa qala wa jimaa'u sunnati ta'atu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sunna kile kinachokusanya sunna yote ni kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان الله يرضى لكم ثلاثا الله اورديني mambo matatu antaabuduhu wala tushriku bihi shay'a jambo la kwanza ni tauhid mumwabudu Allah msimshirikishe na chochote wa antatasimu ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu na mushikamane na kamba ya Allah nyote wala msikhtalifiane msifariqiane waislamu mwe kitu kimoja katika haki وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم نصيحي ولي yule الله من جعلي ni kiongozi juu أنا anaisimamia mambo yenu قال وفي السنن من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما فقيهي الصحابة أو ويلي الفقهاء قد كفقهاء الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نظر الله امرأا تومي صلى الله عليه وسلم أكمون بي نور يلي أتى كيف سمع منا حديثا أميسكي كوتسيسي حديثي يعني أميسكي حديث يران يمتومي صلى الله عليه وسلم فبلغه إلى من لم يسمعه أكيفكيش لحديثك ويولي أمبي هاجي سكية كم فيكيشيا yeye amesikia kisha akaifikisha na anifikisha ni yule aliyefanya nini aliyehifadhi na hapa haja fadhila ya kuhifadhi kuhifadhi Qur'an na kuhifadhi sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha kuifikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaombea nadhara baha jamal na nuru katika nyuso zao wale watakaohifadhi maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ndio utaona kila anayejinasibisha na ahlul hadith na kushughulikia hadithi za mtume swalla sallam hii ndiyo hali yake na wewe chunguza ulama wa sunna watizame hali yao utaona hii hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam wazi kabisa farubba hamili fiqhin ghairi faqihin huenda mtu akaibeba ile fiqhi bimaana akahifadhi ile hadithi lakini asielewe kama yule atakayesikia kutoka kwake yaweza kutokea wako baadhi ya watu masha Allah vichwa vyao ni vizuri sana kuhifadhi lakini ukapata mwingine akisikia yale maneno akayeelewa zaidi kuliko yeye yatokea wakati mwingine yatokea namna hiyo huenda ukamwona mtu amebeba fiqi lakini si faqih akaja mwingine akasherehesha kile kitu kikaeleweka zaidi warubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu huenda mtu akabeba fiqi kwa yule ambaye ana ufahamu zaidi kuliko yeye thalathun la yaghillu alayhinna qalbu muslim ay la yahqidu alayhinna mambo matatu moyo wa muislamu ukiwa na haya mambo matatu habebi chuki wala haya mambo hayachukii ikhlasul amali lillah kumtakasia amali zake Allah wa munasahatu ulati al-amri na kuwanasihi viongozi kwa njia za kisheria haiwezekani kuwa mtu yumnasihi kiongozi wake kwa njia nzuri kisha akabeba chuki dhidi yake kana amnasihi amtakia khairi waluzumu jamaati almuslimin na kulazimiana na jamaa ya waislamu ambao wako chini ya kiongozi wao أو جماعة وإسلام وليكتك حقه فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أو تحيط من وراءهم هي حديثي متومة صلى الله عليه وسلم هابا كما تكفي إليزا فشيخ الإسلام سمع وقوله لا يغل أي لا يحقد عليهن هاتشكي أنا يبيب صفائي تاتو habebi chuki katika moyo wake fala yubghidhu hadhihi alkhisal qalbu almuslim hizi sifa zilizotajwa hapa moyo wa muislamu hauwezi kuzichukia bali yuhibbuhunna wa yardahunna bali apenda sifa hizi na kuziridhia wa awwalu ma abda'u bihi min hadha al-asl Sheikh al-Islam anasema na mimi la kwanza ninalolianzia katika msingi huu ma yataallaqu bi ni yale yanayofungamana na mimi Sheikh al-Islam azungumza maneno fata'lamuna radiyallahu ankum mwajua nyinyi Allah awaridhieni أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا هو شيخ الإسلام والله يا جماعة kimzungumza wamdhulumu bwana Sheikhul Islam asema mimi sipendi audhiwe mtu yoyote katika waislamu umuman wachana na wale ambao ni wenzetu waislamu wote kwa ujumla sipendi muislamu yoyote afanye nini audhiwe aslan hili jambo mimi silipendi la batinan wala dhahiran si kwa ndani ya moyo wake wala kwa dhahiri yake ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا ولا ميمي سين لواما ويوتي كتك إسلام سين لوم سين لواما ذيديك بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان كل بحسبه بالي كونغ ميمي ونكو كرميوا ونكو إشميوا نكو تكوزوا na kupendwa ha? zaidi na zaidi katika jambo hili kila mmoja kwa kadri ya alivyo bimaana watu hawako sawa bila shaka wanawavioni wapendwa zaidi ya watu wa kawaida kwa mfano hakadha wala yakhlu rajul imma an yakuna mujtahidan musiban au mukhtian au mudhniban Sheikh ulislam akawagawa watu sema mtu hatoki nje hapa imma awe amejitahidi amepata au amekosa au amefanya dhambi فالأول مأجور مشكور yule wa kwanza alijitahidi akapata yule ana ajiri yake mbele ya Allah na ashkuriwa kwa jitihadi yake na kupata kwake wathani ma'a ajrihi 'ala al-ijtihadi fama'fuun anhu maghfurun lahu na yule mwingine aliyejitiha alijitahidi lakini akakosea yule atapata ajiri ya kujitahidi kwake maadamu ni katika watu wa kujitahidi na atasamehewa lile kosa wathalithu fallahu yaghfiru lana wa lahu wa lisairil na yule watatu aliyefanya makosa kwa kukusudia Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe sisi na yeye na awasemee waliobakia katika waumini alikuwa na huruma sana rahmatullahi alayhi sikiliza akasema nini fanatwi bisat alkalam almukhalif lihadha alasl tufunga busati la maneno yanayokhalifu msingi huu ka kauli alqa'il kama mtu kusema fulanun qassara fulanun ma'amila fulanun udhiya au udhiya sheikhu bisababihi fulani amefanya upungufu fulani hakufanya au fulani yule ndiyo sababu ya kuudhiwa Sheikhul Islam sababu Sheikhul Islam alifungwa bali ashapigwa Sheikhul Islam ashavamiwa na ahlul bid'ah hawa makhurafi wakampiga kuna mmoja alimpiga kisha akakimbia ajificha ikawa kiongozi amiri wamtafuta amwadhibu Sheikhul Islam akasikia kwa yule bwana atakakuadhibiwa kwa ajili yake akamfuata yule amir akamwambia wataka kumadhibu kwa ajili yangu kama ni kwa ajili yangu mimi nishamsamehe bali akamchukua akamweka nyumbani kwake akaenda naye kwa amir asema huyu hapa nishamsamehe fi dunia wal akhirah achana naye ikawa ni aibu kwake sasa mtu kama wamfanyia nini wadui wallahi wamfanyia wadui ankufanya nini ahlul bid'a wana balaa wakiwa wameshika wao hatamu za uongozi subhanallah نسال الله العافيه والسلام yani wewe wafikiria kwa mfano khawarij khawarij wakiwa watawala waleta balaa wale na wala haidumu daula hakuna daula ya khawarij si daesh umesikia daesh inketi muda gani iko wapi sasa huyo baghdadi mumjua liko khalifa hali yuko wapi hizi projects tu zafanywa zatengezwa na kufar kisha watoto wadanganywa mimi sijaona mambo ya ajabu kama yani ule uadui walionao kufar dhidi ya waislamu wafungue mipaka eti hao mujahidin nendeni kumbe wana washapanga tutaka ifanyike hivi ifanyike hivi ile nchi iharibike amani yake kisha wananyonya mafuta tu wao kama kuna mafuta kama kuna dhahabu kama wao wabeba tu vijana washatumiwa kuharibu amani nchi haisimami tena fujo faudha ukizungumza haya waambie wewe wajipendekeza kwa nani kwa viongozi wako wapi tuwajuaje sasa ushatuona hata siku moja tukifanya fodeni kwenye milango yao ha? hatuna habari nao lakini tuseme ili jambo ni dini huwezi kuchafua amani katika nchi yako ukaona kuna kheri hakuna kheri katika hili mmeona kheri gani katika maandamano hebu tuambieni jamaa hufanya maandamano wakavunja magari ya watu wakachoma magari ya watu wakafa ya akhi ankufanya nini ule mwenye gari ankufanya kitu gani mtu maskini ampaki gari yake aona kuna amani akirudi aje kuokota scrap eh ndio ishatoka pengine umri wake alikuwa iwachanga senti mpaka akapata uwezo akanunua hicho kijigari chake maskini chamsaidia kutoka nyumbani kwenda kazini na kurudi nyumbani wewe waje ujifanye una hasira kweli kweli biruh bidam na fujo na nini barabarani kisha bakora zaanza kupigwa sasa gari lavunjwa la nani ilo gari wewe ulivunja kumbe ndugu yako muislamu yuko ofisini kule afanya kazi akirudi jishika kichwa la umemregesha kama miaka tano nyuma kuna khairi gani ndani yake wewe una kuna khairi wewe افساد في الارض ولتو فسادي كتك الارض وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى اكاو يسمى منينو هيا فلان كان كان سبب هذه القضيه وكان سبب هذه القضيه فلان هو سبب هي قضيه فلان كان يتكلم في كيد فلان ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان fulani ndio alikuwa akizungumza ndio alipanga mpango yote vitimbi ni yeye na mfano wa maneno kama haya ambayo yawasimanga baadhi ya wenzetu na ndugu zetu fa inni la usamihu man adhahum min hadha albab mimi siwasamehe watakaowaudhi si watakao mimi simsamehe atakayewaudhi hawa bimaana waacheni wasameheni wala haula wala quwata illa billah huyu ndio Sheikh ulislam rahimahu حتى wale waliomfanyia uadui pia wasamehe kisha leo aje kumsikia mtu kumzungumza Ibn Taymiya ile ilikuwa jambazi mmoja huyo mzungumza nani akhi mwana wa mwanawachuoni wamzungumza hivyo قال الشيخ حفظه الله ومن النافع غاية النفع في هذا الباب كثرة الدعاء أن يؤلف الله بين القلوب ويصلح ذات البين ويصرف كيد, كيد الشيطان ويصرف كيد الشيطان ونزغه أسيما نكتك جامب لنا ننفيش سانا كتك ملنغه كومب سانا دعاء الله أزيونغنيش نيو وإسلام فموجا na asuluhishe yale yaliyoko baina yao na aondoe vitimbi vya shetani na uchochezi wake an abi wa'il shaqiq ibn salama taqal kana min du'a'i abdullah ربنا أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا وعليهم إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا لأنعمك شاكرين مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا إلي كوني كتك دعاء يا ابن مسعود رضي الله عنه لكوا كيوم بهي دعاء تزام hii دعاء jambo la kwanza asemeni rabbana aslih dhata hii dua ni muhimu sana kumwomba Allah alete sulhu baina ya yale yaliyopita baina yetu ni jambo muhimu sana na tuliwahi kuzungumza huko nyuma kwa Muislamu asiwe mgumu katika jambo la sulhu bimaana usiwe ni sababu katika kuleta uharibifu kuna watu wewe wataka kusuluhisha akufungia kila mlango wa kutoleta sulhu baina yake na mwenzake yani aweza kuleta sera za zamani hapo mpaka ukashindwa la hapa kweli kutatokea sulhu hapa hapa hapana sura ya sulhu hamna hapa asa usiwe hivyo wewe fanya subra kuna mambo mengine samehe wacha na ndio maana hapa shekhe baada ya kuzungumzia mlango huu aliozungumzia wa islah dhatil bain moja kwa moja kaleta mlango al'afu 'anil nas kuwasamehe watu na haya tutakuja kuyazungumzia insha Allah taala kuanzia kikao kitakachofuata alafu anin nas tabia hii nzuri ya kuwasamehe watu subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik